บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าชัปเตเซชิโนะชัปเตเซชิโนะคำคุณศัพท์สอง adjective ดย adjective ดยดิฉันสวมชุดสีฟ้า eu port o rochie albastră. Eu port o rochie albastră. ดิฉันสวมชุดสีแดง Eu port o rochie roșie. Eu port o rochie roșie. ดิฉันสวมชุดสีเขียว Eu port o rochie verde. Eu port o rochie verde. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีด Cumpăr o poșetă neagră. Cumpăr o poșetă neagră. ำ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Cumpăr o poșetă maro. Cumpăr o poșetă maro. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Cumpăr o poșetă albă. Cumpăr o poșetă albă. ดิฉันต้องการรถคันใหม่ Îmi trebuie o mașină nouă. Îmi trebuie o mașină nouă. ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง Îmi trebuie o mașină rapidă. Îmi trebuie o mașină rapidă. ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย Îmi trebuie o mașină confortabilă. Îmi trebuie o mașină confortabilă. ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Acolo sus locuiește o femeie bătrână. Acolo sus locuiește o femeie bătrână. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Acolo sus locuiește o femeie grasă. Acolo sus locuiește o femeie grasă. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Acolo jos locuiește o femeie curioasă. Acolo jos locuiește o femeie curioasă. แขกของเราเป็นกันเอง Musafirii noștri au fost persoane drăguțe. Musafirii noștri au fost persoane drăguțe. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Musafirii noștri au fost persoane plicticoase. Musafirii noștri au fost persoane politicoase. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Musafirii noștri au fost persoane interesante. Musafirii noștri au fost persoane interesante. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Eu am copii cu minți, Eu am copii cu minți, แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน dar vecinii au copii obraznici. dar vecinii au copii obraznici. ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Copiii dumneavoastră sunt cu minți? Copiii dumneavoastră sunt cu minți?